los J de Producer, llegó el marcianeque para que empecemos a hablar de plata, ¿oíste? Ah, soy el que hace dinero cada vez que escribe, no existe nadie en que me derribe. Estos giles no llegan a mi native plata o plomo tú decides, con los míos mi salsa. Quieres y la amistad no sea balsa, tu nivel no me alcanza, el flaco con más peso la balanza y tu jeva encima danza. Plata o plomo tú decides, Plata o plomo tú decides, Plata o plomo tú decides tú decides. Plato plomo, plato plomo, plato plomo, plato plomo, plato plomo, tú decides. Yeah, yeah, yeah. Plato plomo, plato plomo, plato plomo, plato plomo, plato plomo, tú decides. Sé que envío estos palomos, en la ganas de seguro serían choromo. Yo que tú ni me detono, si en la calle ni siquiera más somos. Una jeva que la tuerca y me como. Lo que tú no corona yo lo corono. Me ronca de vino caro y lo he visto tomando aromo. Soy quien la mente le clono. En la calle un abusador, saben que mi chante otra es valor a mi mami, perdón por seguir prefiriendo la población. De menor, dale beba, métele sazón. Choca la pompa con el cinturón. Después nos vamos pa' la habitación, rebota ya, fírmate del cadenón. yao, yao, cadenón, yao, yao, cadenón, yao, yao, cadenón, yao, yao, cadenón, yao, yao, cadenón, yao, yao, cadenón, yao, yao, afírmate del cadenón. Cadenón, yao, yao, cadenón, yao, yao, cadenón, yao, yao, cadenón, yao, yao, cadenón, yao, yao, cadenón, yao, yao, afírmate del cadenón. yao, marcianes. solo la lo controla. Music, Under B Yesa. <laughs>